viens. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos! Labrīt, dārgie radio klausītāji! Raidījumā rīt cēliens kopā ar Karitas Latviju, kā katru otrdienu, otrdienas rītu. Paldies eh, ikvienam, kurš klausās šo raidījumu, arī par atsauksmēm. Paldies uh, par novērtējumu, esmu dzirdējis labus vārdus. Jā. Un uh, jūs esat, uh, mīļie klausītāji, aicināti arī uh, rakstīt kādas atsauksmes uz karitas ēpastu un arī varbūt kādas tēmas, par kurām jūs vēlētos dzirdēt vairāk. Lūk, nu šodien mēs runāsim par karitas darbu ar bērniem, ar funkcionāliem traucējumiem. Mēs jau kādas, kādas reizes esam šo tēmu piedāvājuši jums klausītāji, uh, Bet uh, ir uh, paveikts liels darbs un arī um, ir kādi nākotnes plāni. Un šodien, uh, šodien um, studijā ar mani kopā ir, uh, ir uh, Vita. Viņa pat ar sevi iepazīstinās, kas viņa ir un ko viņa dara. Labrīt, Vita! Labrīt, Judīt, labrīt, klausītāji! Un uh, arī, dzen, uh, esam aicinājuši kādu māmiņu, kuras bērniņam tika sniegta palīdzība. Labrīt, Kristīna! Labrīt, klausītāji! Labrīt, meitenes! <laughs> nu, labi, došu vārdu Vitai, tad pastāsti, ko tu dari karitās tieši saistībā ar bērniem funkcionāliem traucējumiem un cik ilgi varbūt, un varbūt, jā, prastīšu arī par taviem iespējiem kādiem, jā. Uh. Eh, Karitās es esmu no 22. gada septembra, manuprāt, ja es pareizi atceros. <laughs> Jā, šajā un eh, tas, ko es daru, es esmu skaitos aprūpētājs, administrators, es esmu arī apkopēji, nu, es visu kaut ko daru. Uh, pagājušā gadā tātad mums bija Eiropas Savienības fonda līdzfinansētais projekts, kurā <clears throat> kurā mēs sniedzam uh, pakalpojumu atbalstu 50, 50 <clears throat> bērniem, uh, 50 bērniem un 15 mammām. Un, uh, nu jā, tas, kas tajā projektā tika nodrošināts, tātad dažādu speciālistu pakalpojumi atkarībā no bērniņa vajadzībām, no tā, ko bija norādījis uh, kāda speciālista ārsti un arī tā, ko mammas redzēja un gribēja vēlējās un arī pašām mamām atbalsts, varbūt un uh, relaks mazliet, kā teiksim, masāžas, vingrošanas, <laughs> dažādas privātas konsultācijas, deju terapija. Kādas atsauksmes? Uh, gada beigās veidot tātad aptaujas atsauksmes bija pozitīvas un uh, ka, kamēr mums bija tāds neliels pārtraukums starp projektiem, ļoti daudz saņēmām zvanus un ziņas, kad atkal būs, kad mēs varēsim pie jums nākt. Nu, tā tad pie mums patika. Mm. Jā, es uh, piebildīšu, ka <coughs> tika aptaujāti, aptaujāti visi 50 vecāki, tad, tad uh, bērniņu vecāki, kas saņēma šo pakalpojumu, un uh, skalā no uh, 1 līdz 5, tad, tad uh, no ļoti labi līdz slikti, <laughs> tad uh, lielākā daļa, m, vairāk um, kā 80% bija novēr, likuši augstāko novērtējumu pakalpojumam. Jā, Brīnišķi. tas pati bija sociālais <laughs> darbinieks šajā pakalpojumā. Jā. Jā, un uh, no sevis var piemtināt arī, ka, ka nu, arī sadraudzējāmies ar vienu daļu vecākiem. Ja? Nu, faktiski mm, tādas labas attiecības ar visiem uh, izdevās izveidot. Un, uh, nu, kā pakalpojumu vadītājs saka, mums ir forši vecāki. Ja? Jā. <laughs> Mhm. Kā tu pati jūties strādājot ar bērniem? Um, es pirmā reizē. Vairāk ar vecākiem, jā, tev <laughs> sanāca. nu, jā, nē, es teiktu, man arī sanāca daudz ar bērniem, jo es vasarā piedalījos arī nometnēs divās, līdz ar to es biju audzinātāji un uh, man sanāca īpaši ar viņiem būt kopā. Un tas, ko es varētu teikt, ka es uh, pirmo reizi ar šādiem bērniem biju tā ļoti daudz un ļoti tuvu. Un, uh, Mm, tas, ko es gribētu pateikt, ka nu, tas ļoti nepareizais sabiedrības viedoklis, nu, ka šie bērni ir ļoti forši un ka viņi var eh, ļoti daudz izdarīt, varbūt savādāk, varbūt lēnāk, varbūt ne tik ātri, bet viņi var un viņi ir ļoti forši tie bērni. Tas, tas, ko es ieguvu, jo nu, man arī bija tāds, nu, es nezinu, vai man bija kaut kāds negatīvs viedoklis, es vairāk teiktu, ka man bija nekāds viedoklis. Nu, jo es nebiju bijusi tik tuvu, tik daudz ar viņiem kopā. Es pieļauju, ka šīs nometnes, nometnes <coughs> laiks eh, tev vēl nu, padziļinātāk eh, kā, deva iespēju iepazīt, kāda tad ir šie bērni. Jā. Nu, tu biji nu, kā, nu, Jā. vai, nu, tieši tiešā kontaktā visvairāk ar viņiem. Jā, un redzēt to, ka ar viņiem var tieši tāpatās komunicēt, viņi tieši tāpatās var paklausīt, nepaklausīt, un eh, kad viņus tāpat var var vadīt, viņiem visur, kur var iet. Mm. Bija kāda māma, kas teica, jūs aizvedāt manu bērnu visur, tur, kur es baidījos ar viņu iet. Mm. Uh, bet mums bija katrai audzinātājai astoņu vai desmit bērnu grupā, nevis viens. Un, <laughs> principā viss bija kārtībā, un neviens mums nepazuda, <laughs> nevienam nekas nenotika. Un, mm. jā. Mm. Paldies, Vita. Varbūt Kristīna. Jā, pas, nu, varbūt es pirms, jā, es jau skatos, ka tu ievelc elpu, tev jau ir ko teikt. <laughs> nu, turpinot stāstu par nometni, mans bērns um, vēl joprojām, kaut gan nometni bija vasarā, mēs ar katru gājienu uz jūsu nodarbībām. Viņš saka, bet vai nometne būs? Es saku, jā, meitene solīja, ka nometne būs. Viņš tika, um, ar tādu mīlestību atcerās. Viņš atcerās katru skolotāju, ko viņš saticis nometnē, ka viņa mums bija. Viņa ar mums darīja tādas lietas, šādas lietas. Tādu arī bērns ir izjūtis patiesu mīlestību un to uzticību, jo šie bērni nespēja noslēpt to, ja pret viņu bijusi kāda nepatika vai viņš juties nedroši. Tad es varu apgalvot, ka šajās nometnēs, ja kāds pat baidās kaut kur savu bērnu laist, tad pavisam noteikti šī ir tā vieta, kur var uzticēt savu bērnu un ar drošu sirdi viņu palaist un arī atvilkt elpu pats priekš sevis un zināt, ka um, nu, tu arī vari atpūsties, jo tavs bērns atpūšas un bauda to, ka viņš ir citur, citā vidē un gūst jaunu pieredzi. Mm. Uh, jā, gribēju jautāt, uh, ko iegūst, tad, kad tu vari uzticēt savu bērnu citiem, bet uh, man liekas, ka tu jau pašu galveno atslēgas vārdu pateici - atpūti. Ja? <laughs> Atpūti sev, un tas ir pats labākais, ka tu zini, ka nekas nenotiks, tieši tajā vietā tu vari atstāt, un viņš nebūs abežots, par ko mēs visvairāk laikam šāda veida bērnu mammas un tēti domājam, tad... Um, man nekad nav bijušas šaubas, ka tieši šeit manam bērnam nekas nenotiks. Un tas ir pats svarīgākais. Man mm. liekas, šī projekta ietvaros, kad es nekad neesmu aizdomājusies, kas būs, kad es viņu paņemšu. Es redzu tikai prieku. Bet tu vari paraksturot savu bērniņu, varbūt eh, pirms un tagad, jā, kādu ieguvumu tieši konkrēti. Mhm. Jā. Kā iegūmu, mēs jau laikam šajā projektā esam no, no 20, 21. gada un um, Patiesībā es neticēju, ka manam bērnam var kaut kas tik labi izdoties. Protams, tas ir sadarbībā ar skolu, bet šīs individuālās nodarbības um, uh, tieši vērstas uz viņu vajadzībām, kas nepieciešams. Mūsu gadījumā tas ir, uh, viņš neprot lasīt, viņš neprot skaitīt. Un uh, šie pedagoģi, kas ir individuāli ar viņu strādājuši, ir viņi iedrošinājuši, ka viņam izdodas. Milzīgi darba veids psihologs. Es uzskatu, ka psihologa ieguldītais tas ir, um, ka viņš ir pārliecinājis viņu, ka tās lietas, kas neizdodas, nav nozīmīgas, kā jāvērtē tās lietas, kas viņam izdodas. Viņš tagad droši iesaistās ar bērniem uh, spēlēs. Viņam izdodas UNO spēlēt, kaut nesenāk līdz galam dambretu, viņš spēlē dambretu, jo visas šīs spēles ir izspēlējusi ar viņu psiholoģi. Tas ir ļoti liels nu, tāds ieguldījums viņa personībā, viņš ir pārliecinātāks par sevi līdz šim. Viņš šāds nebija. Viņš zina, ka viņš aizies pie logopēdas dacis un ka viņš varēs jau zināt kādu jaunu burtu, un viņš varēs salikt vārdus. Viņš zina, ka viņš aizies pie sēles, un sēle ar viņu tur rotaļāsies un spēlēs kādas lielas spēles. Aba terapija. Aba terapija, jā, jo sēle mums ir sēle, vai mēs iesim vēlreiz pie sēles. <laughs> Tādas lietas Kristīna, kas ergoterapeita, viņu ir stingri turējusi, viņš no viņas ir ar tādu bību, bet zinu, ka šņoras ir jāsasien kurpēm. Tā, tie ir tie visi plusi, ko es saskatu, kas ir iedots, un pulkstenis jau ir atpazīts, nu, ir, par ko es nemaz neticēju, ka tas ir iespējams. Mums ir Edvardam pedagoģiskā atpalicība vairāk. Mm. Un tas katrs solis, ka tu nemaz nezini, ka viņš to var, tu redzi, ka viņš pēc šī visa ir to varējis. Mm. Cik gadi pastāv? Edvardam ir 14 gadi. Un mēs laikam apmeklējām no 11 gadiem šo projektu. No sākuma tiešām neticīgi gāja. Domāju, ai, nu labi, man piedāvāja, es iešu. <laughs> nu labi, sliktāk nebūs. Galvenais pārvarēt tās bailes, ka es varu uzticēt svešam cilvēkam bērnu. Tās es pati pārvarēju, tas man ir arī ļoti, ļoti liels pluss. Mm. Un tad es jūtos droši, kad es zinu, ka var, ir vietas, kur var būt droši bērnam, Jo, jo nu, tomēr ir viņš mm. jāpasargā vairāk nekā cits. Viņš varbūt nemācīs izteikties, kas viņam bija darīts pāri, kas viņu sapnēta šeit. Es domāju, viņam nu, mm. ar tādu prieku ejot katru reizi, tas nozīmē, ka nekas nekad nav nodarīts, mm. kad ir drošība. Ja es pareizi saprotu, ka Edvardam radās arī interese par šīm nodarbībām. Jā, viņam ir, ir nu, nu, liela interese, ja mm. viņš mhm. katru reizi man atgādina, vai varēs iet pie logopēdas, jo es gribu iemācīties lasīt, mm. tad nu, tas ir darbs, un ja tas darbs viņam patīk, tā, tad tā ir milzīga interese par to, ko viņš iegūst. Viņš atgādina psiholoģi par smiltiņām, vai mēs ar smiltiņām varēsim spēlēties, tā meitene būs, es saku būs, mm. tad, tad viņam ir interese, un viņš mm. pats ar azartu iet, tas nav manas uzmanības, uzbāzt. Ja viņš negribētu, tad, protams, mēs uztaisītu pauzi. Jā, bet... griba viņam. Viņam ir, ir griba. <laughs> Jā, tas ir pats mm. galvenais, mm. tā ir griba. Mm. Uh, no kurienes uh, bija šī nedrošība? Tu saki, tev nu, tā bija nu, tāda nedrošība uzticēt savu bērnu. Tāpēc, ka bērnam nav izteikts prasmes izteikt savu viedokli, izteikt savas sajūtas, uh, un viņš spēja tikai parādīt viņas. Mm. Tātad, vai es spētu pēc pirmās reizes uzticot bērnu svešam cilvēkam nolasīt, vai mm. viņam patika vai nepatika, mm. tad man uz to laika periodu ir arī pašai sevi jāmobilizē, ka man par ko nav jāuztrauc tādējādi. Tas ir milzīgs darbs man pašai ar sevi bija. Tāpēc tā mm. nedrošības sajūta ir izveidojusies, vai es pratīšu viņu pēc tam dabūt vecajās sliedēs, ja viņam būs kaut kas izdarīts pāri. Tā ir tā nedrošība, vai ar kaut kādu emocionālo nesaderību nebūs nodarīts viņam vairāk pāri, ka mēs atkal būsim atpakaļ, nevis uz priekšu, ka viņam būs drošība, ka citi cilvēki viņam nedara pāri, un viņš droši var justies arī bez mammas. No tā mm. veidos tāda nedrošība. Šķiet, ka sabiedrībā tomēr nav empātija pret šiem mm. bērniem, mm -hmm. bet es nedomāju, ka tikai pret šiem bērniem nav empātija, nav empātija vispār pret cilvēkiem. Jā. Es varētu tā domāt. Mm. Jā, um Vai bija nu, tā, tā pieredze līdz tam, ka bērnam bija jājūtās nedroši? Nu, tu minēji, jā, ka šie bērni ir īpaši jūtīgi. Ja? Tad viņš jūta varbūt to tādu kaut kādu nievājošu attieksmi no sabiedrības puses. Nu, sākotnēji mēs gājām uh, parastajos dārziņos. Tādējādi dārziņā nokonstatēja, ka nu, viņam ir parādījušās tās pazīmes, ka viņam vajadzētu mainīt dārziņu. Un audzinātājs, kā piemēram minēja, kad uh, grupu biedriem, skolas bi klas, dārziņu biedriem, mm -hmm. ir nievājoša attieksme pret to, ka viņam neizdodas. Tad, tad neapzināta vecumā arī tad pat bērni sāk nievājoši izturēties pret bērnu, kuram kaut kas neizdodas. Un šīs pieredzes pēc tam es sapratu, ka nu, man viņš ir vairāk jāaizsargā un mm. jāparūpējas. Jo izjūtot to sabiedrības uh, atgrūdienu, cilvēks kļūst uh, augot aizvien um, Mm, sevi aizsargājot, varbūt uzbrukošāks. Vai, mm. vai, vai, nu, ja sabiedrība viņu nepieņem, viņš sevi mēģina visādās formās aizsargāt. Tā, tā bija tā mana pieredze, mm. kur, es, kur man arī ieteica, ka kaut kas ir jāmaina. Par kādu vecumu mēs runājam par šo nevājošo attieksmi par bērniem? Tie bija trīs gadi. Nu, iespējams, ka mm. tas ir tāds neapzināts vecums, kur viņi mm. izjūt, mm. ka ja kāds ir vājāks vai savādāks, tad mm. viņš ir tas, kas ir mm jāizgrūž mhm. mm. ārpus savu loku. Jā, bet uh, tu teici, ka nu, principā sabiedrība tāda ir. Jā? Tad, tad tas jau veidojas no mazotnes. Tas veidojas no mazotnes, mm. jā. Mhm. Mēs neveidojam to patiku mm. pret visu, mm. pret arī savādāko. Mm. Arī kādās publiskās vietās tu esi nu, saskārusies ar kaut kādu tādu Mm, jā, protams, tāpēc, ka um, bērnu uzvedība, jebkura bērnu uzvedība, vienalga ir mm. gan skaļāka, gan, mm. gan uh, nekontrolējamāka. Un, attiecīgi, šī bērnu uzvedība ir vēl, vēl atšķirīgāka no sabiedrības kaut kādām iedomātām normām. Kā rezultātā, ja viņam ir emociju uzplaiksnījuma, viņš raud vai skrien vai krīt gar zemi, tad sabiedrība uzreiz tev izsaka viedokli, kas tu esi par māti, mm -hmm. <laughs> ka tu nemāki viņu sabiedrībā savākt kad sabiedrībai būtu jāsaprot, ka eh, tā nevajadzētu darīt. Bija reizes, kad mēs braucam sabiedriskā transportā, un viņš man laiza trola autobusu logus. Un eh, kundze viņam aizrāda, uh, nu, cienījamā vecumā, nu, bet viņam bija kāda līdz trīs gadi. Un viņš viņai izrāva mm, štoku no rokām, un tad es domāju, ka viss vairs nav atgriezinis, ka vispār šo situāciju savākt tajā autobusā. Bet ir lietas, ka laikam sabiedrībai nevajadzētu jaukties iekšā tur, kur, kur it kā redz, ka kontrolē, bet uh, varbūt, kad ne līdz galam, varbūt liekas, ka par maz kontrolē, bet varbūt, ka tas ir veids, kā to vispār visu var mierīgi līdz galam novest, mm. lai viss būtu pozitīvi. Nu jā, tā tad uh, vajag visus padarīt pēc uh, saviem ieskatiem, pēc uh, kaut kādām vispār pieņemtām normām, standartiem, jā, un tie, kas neatbilst, to mēs tā kā uh, šis nav mūsējais, jā, ar šo mums nav pa ceļam. <laughs> Protams, varbūt nav tādas robežas vairs starp izlaidību un izpratnes, kur tad ir izlaists mm. sabiedrības loceklis un kur ir slims, bet eh, ja mēs pret visiem izturētos laikam ar cieņu neatkarīgi no vecuma, neatkarīgi no piedarības, neatkarīgi, tad droši vien mhm. mums būtu vieglāk vienam ar otru vispār sadzīvot. Man bija tāda uh, jaunības pieredze. Uh, pašai bija pāris mēnešus vecs bērniņš tikai, bet uh, vecāks bija krustdēls. Man bija uzticēts viņu aizvest uz kādu ziemas, tur, nu, kā bija agrāk, eglītes, jau uz pasākumu. Un viņš bija pārgurs pēc tam. Uh, Un uh, viņš vienkārši sāks pārdīties un uh, eh, bija slapdrāņi, nu tāds, tāds slapjā ziema, ja, kad ir dūbļi ar sniegu kopā un viņam ir gaiši zilas kombinzoniņš un uh, man jau, pretam, pr, nu, pirmkārt nekādas pieredzes nav, turklāt, uh, nu, jā, kā viņu, un, un viņš slīd man no rokām ārā, viņš spārdās, viņš aizcit, uh, aizmet zābaku pa gaisu, uh, Un, eh, nu, diezgan ilgi, un es vienkārši netieku ne uz priekšu, ne atpakaļ. Un tieši pie bērnu pasaules tas bija, mēs nācām no sporta pils, <laughs> eh, ledus eh, tur tāda uzveduma, un tur daudz cilvēku, un tie cilvēki stājās arvien vairāk un vairāk apkārt, un tās replikas ir arvien vairāk, un tas, ko tu saki, kas tu par māti, mm Un, eh, un, es dom, un es tādā izmisumā, es kliedzu, es teicu, palīdziet man, jo man nav ko. <laughs> un es nezinu, vai, eh, vai to sadzirdēja tā sieviete vai nē, vienkārši man pieskārās pie pleca eh, Roma tautības sieviete, un viņa teica, lūdzu nāciet, jūs tur gaida taksometrs. Viņa bija izsaukusi taksometru, viņa man palīdzēja to bērnu savākt, mēs aizgājām līdz taksometram, lai es varu aizbraukt no turienes. Un tāda man, nu, tāda mīlestība, ja, nu, kad cilvēks neprasa, ko tev vajag. Viņš vienkārši, tā ir empātiskā attieksme. Viņš saprata, šai, šai jaunai sievietei ir jātiek no šīs ar steigu prom, un viņa saviem spēkiem nevar to izdarīt, jā. Un viņi jau nezināja, ne, kur man ir jābrauc, <laughs> nekas, bet nu, tas bija brīnišķīgs risinājums. Jā. Ļoti būtiski, jā, lai cilvēks sniedz tev palīdzības roku. Mm. Tanī brīdī, kad, um, kad tev tas vairāk nepieciešams, un tu to nekad neaizmirsti. Jā, jā uh, Varbūt eh, kādi tad ir tie mīti, ja Vita pieminēja, jā, un, un kā, vai nu, tā tava pieredze vai tavs redzējums, jā, kā, kāda ir sabiedrības attieksme, un tas, eh, un tas, ko tu vari pateikt, kāda ir patiesība? <coughs> <coughs> uh, par sabiedrības attieksmi un vispār es varu teikt, tā, uh, man ir četri bērni un uh, no tiem divi dēli – Uh, es nezinu, kāpēc, bet uh, tieši caur saviem dēliem man ir uzlikta uh, tādi dievu pārbaudījumi arī viņiem. Man vecākam dēlam arī bija problēmas. Nu, dažādi, sākot no 4 gadu vecuma, kad viņš izslimoja žurkmēri un tā tālāk. Un tad, kad viņam bija epilepsija, tad bija šie sabiedrības viedokļi, kur katrs uzskatīja par vajadzīgi viņam pateikt, uh, Eh, tu nekas nebūsi. Tu nebūsi šofers, tu nebūsi tas, tu nebūsi šis. Eh, un man liekas, tajā brīdī es biju vienīgā, kas viņam teica, nē, tu būsi. Mm. Jo viņš četru gadu vecumā spēlējās ar lielām mašīnām un teica, ka viņš būs tālbraucējs. Šobrīd viņam ir 36. <coughs> viņš ir tālbraucējs. Viņš ir tālbraucējs Norvēģijā, plus vēl liels priekšnieks saviem 16 vai cik tur šoferiem. Nu jā, un ar to es vienkārši gribu teikt, ka nu, tieši jums vecāki, kad ticiet saviem bērniem, ticiet, uzticieties Dievam un ticiet saviem bērniem. Viņi var, viņi var ļoti daudz izdarīt un, teiksim, man jaunākam dēlam arī pagājuši gadu novembrī uzstādīja diagnozu, uh, ceturtais bērns Latvijā ar tādu diagnozi, bet viņš ir sportists un uh, viņš diezgan ātri no tā atkopās un, un šobrīd viņš turpina savus sporta gaitas un viņš atkal iet tajā iepriekšējā režīmā, kādā viņš bija, nu viņš ar cīņu sportu nodarbojās un uh, iet atkal pa pirmajām vietām un arī tas, ka es redzēju, kā viņam, nu tā kā paliek grūti, neticīgi, bet es ticēju un es viņam teicu, ka tu vari ka tā slimība tev nevar piebeigt, un tu vari, <laughs> tu vari. Un tas, man liekas, tas pats svarīgākais, ja jums vēl ir blakus kādi cilvēki, kas tic jūs, jūsu bērniem, viņi var. Un to, ko es redzēju tajās nometnēs, saka, viņi var, viņi var, viņi ļoti daudz var izdarīt, kaut arī, kā tu saki, tev liekas, ka tavs bērns nevar, viņš var. Viņš var vairāk nekā tev liekas, ka viņš var. Un uh, vienīgi tas, ko es novēroju, es esmu, ko es gribu teikt jums mamām, uh, ļaujiet viņiem darīt. Ļaujiet, netaisiet viņiem, nu, piedodiet, slimāks, kā viņi ir. Jo es to redzu, es to redzu, tad, kad jūs nākat ar, nu, nu ar bērniem un viss, kad ir māmas, kas grib podziņas attaisīt, kurpītas sasiet, nevajag, viņi var, jo es ar viņiem biju nometnē, un man nebija laika desmit bērniem siet kurpītas un podziņas, un viņi var, viņi var izdarīt paši, un, un tādā veidā jūs viņiem palīdzēsiet, nevis tādā, ka, nu, darīt viņu vietā. Jā, nu, Rikārd, tāda man pieredze. Ir mātes sirds, tu nevar noslēpt, jā, kā tu esi, un, jā, paldies par tavām asarām. <laughs> Un uh, man arī ir asaras, <laughs> es arī tā. jā, jā. Man arī tā pieredze, jā, kad eh, viens no bērniem, kur gribēja skolā redzēt, uh, drīzāk ejam nekā nākam, uh, un uh, arī uzskatīja, ka viņš ir jāliek uh, specializētajā, jeb, nu tā prasti sakot, palīgi skolā. No, man ar tā ir. Bijis. Jā, un tā, <laughs> jā, nu, mēs jau zinām tos stāstus, jau mm. otram, vienotrai to esam stāstījuši, jā, mēs varētu daudz par to runāt. Uh, Un, eh, un tas beidzās ar to, ka mans dēls eh, mācījās ļoti elitārā mm, eh, Lielbritānijas skolā pēc devītās klases, kas ir, manuprāt, dārgākā koledža, mm, Lielbritānijā 50 mm, tūkstoši mārciņas gadā maksā šīs apmācības, un, un viņš mācījās tur un pēc pusgada viņš jau mācījās Dienvidāfrikā. Un, nu, spār, nu, kā, eh, nu, ne, nesaliekās smadzenēs, ka nu, no Latvijas var kāds tik tālu aizbraukt, un, un viņš tika izvarzīts eh, kā ārkārtīgi talantīgs sportists, un tas pamat uzsvars bija, ka viņš ir ļoti inteliģents. Un tad eh, Tad, kad viņš atbrauca Ziemassvētku laiku un apciemoja savu skolu, kur viņš bija mācījies, kuru viņš nepabeidz, <laughs> protams, jo es jau viņu laicīgi arī izņēmu ārā, es sapratu, ka es nevaru vairs ļaut nodarīt savam bērnam to, kur viņš tiek gremdēts, kur netiek ieraudzīta viņa individualitāte, un man bija jāmaina vide, un viņš mācījās attālināti. Lūk, un tad par viņu sasniegumiem jau liela daļa bija dzirdējusi, un tā skaitā šie pedagogi nāca pie viņa sasveicināties, un un ar tādu abrīnu, un es stāvēju no malas un skatījos, un man tāda doma, diemžēl jūs nevarat lepoties ar to, ka viņš ir jūsu skolas audzēknis, ja? un tas arī tāpēc, ka, nu, mēs ticējām, un, un varējām iedvesmot to bērnu, nē, tā nav patiesība, ko es zinu savu bērnu, un, protams, kad mēs arī nākam, uh, un, un šī te, nu, pedagoģiskā sabiedrība, tā vide, nu, nu, tu neesi normāli, vai ne? Tu taču neesi normāli, tu neredzi, kas ir tavā bērnā, bet kurš tad var apmānīt māti, <laughs> ja mātes sirdi, jā. Jā, un, eh, un eh, tagad eh, šis 50 bērnu, <laughs> ja tā var teikt, projekts ir beidzies un ir nākamais, jā, pastāst Vita, kas tagad ir. Tagad šobrīd Terēzes mājā ir divi projekti, kas ir nu, eh, sociālas rehabilitācijas eh, programma individuālā, kas ir eh, tā jau ir nu, visu laikā, es saprotu, viņa šeit ir. Es jau vienkārši šeit, nu, es esmu no 22. gada, tāpēc es visu īsti nezinu, bet jā, šī programma jau ir visu laiku. Kristīna šeit ir sanāk. jā. <laughs> <laughs> un, eh, un šobrīd ir jauna tātad sociālās rehabilitācijas programma bērniem un jauniešiem līdz 24 gadu vecuma un viņu vecākiem. Uh, šī programma tātad ir veidot vairāk kā universāla programma, jo viņa ir paredzēta gan bērniņam, gan vecākiem, gan visiem ģimenes locekļiem. Eh, ja tas ir vajadzīgs, ja vecāki uzskata, ka to vajag, vai, vai varbūt vēl tur arī kāds cits speciālists ir norādījis, tā tad arī māsas, brāļi var saņemt eh, kādu speciālistu pakalpojumus un eh, šobrīd maksimāli domājam visādas veids atbalsta grupas vai programmas vai, nu, nezinu, ko mēs otru <laughs> izdomāsim, nu, ko mēs varam sniegt tieši vecākiem. Tad, tad šobrīd mums ir atkal vecāku vingrošana, tālāk domājam par dažādiem semināriem vai meistarklasēm. Nu, principā šobrīd cenšamies arī vecākus uzrunāt, aptaujāt, lai viņi saka, ko viņi grib, kas ir varbūt tas, ko viņi citur nevar dabūt, bet varbūt mēs varam nodrošināt, vai tās, tās būtu kādas izglītojošas lekcijas vai kādas nodarbības, vai, nu, ko, viņi, ko viņi gribētu. Tādā veidā tas tiks eh, tātad nodrošināts. Grupu nodarbības arī šajā projektā tiek plānotas bērniem, kas pirms tam nebija. Arī vecākiem būs grupu nodarbības. Nu tā, mums tā tad ir daudz speciālistu pieejam un droši vien plānojam vēl kādus pieaicināt, kā Mums ir fizioterapija, mākslas terapija, kanisterapija, mūzikas terapija, ergoterapija, abaterapija, logopēds, psihologs. Nezinu, vēl kaut ko es nenosaucu. <laughs> Kādu nenosaucu, atvainojos, man liekas, nosaucu visus, nu jā. Tā kā, Varbūt jā. visi nezin, kas ir kanisterapija. Kanisterapija ir terapija ar sunīšiem, kur es kā saprotu, bērniem ļoti daudz viņa palīdz tieši uz uh, disciplinēšanu, uz kādu iemaņu izdarīšanu, pateicoties tam, ka patīk darboties ar sunīti, un tad bērns ir gatavs izdarīt vēl kaut ko, lai varētu ar šo sunīti darboties. Noteikti tas iedod mieru, jo pie dzīvniekiem nevar iet un lekt pa gaisu, tā teikt. Uh, es laikam no šīs kanisterapijas vēl vairāk saprotu, kāpēc mums bija vajadzīgs mājās suns. Man dēls 12 gadu vecumā prasīja suni vispār jau ātrāk, bet tas bija tas vecums, ka es es biju gatava, ka tas suns man vedīs ārā, jo es domāju, ka, nu, kā jau bērniem visi dzīvnieki, jā, kaut kādu brīdi būs, un tad jau pēc tam būs mammai dzīvnieki, man ir bijis, ka man ir uh, žurks, kāma, šinšil, kaķis, suns, viss, un tas, bet jā. Uh, bet nē, mēs ļoti, ļoti daudz par to runājām, izrunājām, ko tas dzīvnieks prasīs, cik ilgi tas būs. Uh, šo, šobrīd dēlam ir 19 tūlīt, un suns ir viņa. Uh, un viņš tiešām ar viņu dara visu. O, es to daru tikai tad, ja viņš nav mājās. Mm. Nu, tā. Mm, tā kā tā kanisterapija, man liekas, dara katrā ģimenē. jā. <laughs> nu jā, nu šie ir īpaši apmācīti sunīši un arī cen, uh, terapeite nu, izvēlās konkrēto suni, konkrētai bērnu situācijai, jā, vai nu, tai vajadzībai, kāda ir viņam. Jā. Uh, Kristīne, um, tu Uh, savu bērnu ved arī tagad uz jau jauno projektu. Jā, Edvards jau apmeklē jauno projektu, mm. nodarbības šī projekta ietvaros, jā. Mm. Un kādas uh, šobrīd ir izvēlētas nodarbības? Mm, logopēds, fizioterapeits, bijām uz mākslu, jā, un laikam, jā, gaidam vēl abas uh, terapeita grafiku. Mm. Jā. Šis ir tas nepieciešamais, kas mm. viņam būtu prioritāri. Ko tu sagaidi? man liekas, visu, ko es varēju, jau esmu sagaidījusi. Drosmi, mm, prieku, mm. viņa prieku un viņa drosmi un viņa patiku. Šīs emocijas viņš sevī jau ir iemācījies sajust, un mm. šīs ir. Un, un, un, nu, fiz, katrs jau speciālists iegulda jau pēc tam kaut kādas um, savas. Um, redzētās problēmas risināšanai darba, bet mm. Um, Mm. Es eh, galvenais šo sagaidu. Šis arī ir gandrīz katru reizi. Kāds ir tavs eh, personīgais ieguvums? Mans personīgais ieguvums noteikti ir mans brīvais laiks. Tas viens, un otrs ir tas, kad um, viņš komunicējot ar citiem cilvēkiem, saprot, ka, kādas ir prasības, un tādējādi man arī ar viņu mājās ir stipri vieglāk komunicēt. Viņš saprot, ka tās ir prasības visur, gan skolā, gan gan citā iestādē šīs prasību izpildīšana un izpratne par lietām, kad mhm. visur ir ļoti līdzīgi mhm. nosacījumi, mhm. kas ir jāievēro, lai varētu iekļauties sabiedrībā. Tas man liekas ļoti svarīgi, kad Mm, tev tas periods ir pāri, ka tev bija jāiet tādai bažīgai, nu, ka tu nezināji, vai tev būs kāda pārsteiguma uz ielas vai transportā. Vai? Jā, šis periods noteikti ir pāri jau. Nu, es varētu teikt laikam ar to brīdi, ka mēs esam sākuši apmeklēt visu šīs nodarbības, jo viņš ir pārliecinātāks par sevi. Tātad viņš zina, ko viņš sagaida sabiedrībā mm. no citiem. Uh, Un, kad tu iepazīstot sabiedrību ārpus sev kaut kādas komforta zonas, viņu varētu nesagaidīt pārsteigumu. Tādējādi viņš vairs neiet un sevi neaizsargā. Un tajā mm. savā trauksmē viņš nerada nekādus brīnumus. Mm. Tādējādi viņš ir iemācījies būt sabiedrībā, iekļauties sabiedrībā, un šis ir ļoti liels pluss. Mm. Uh, tu pieminēji trauksmi un arī iepriekš to, ka bērn, bērns ir ļoti jūtīgs. Uh, bērns noteikti pamana mātes trauksmi, vecāku trauksmi. <laughs> Jā, tādēļ ļoti jāstrādā ar sevi, lai, lai arī kāds censtos to slēpt. Protams, bērns to jūt, bet jo tu vairāk viņam rādi, ka šī vieta nav vieta, kur jāstraucas, mm. tad viņš ļoti viegli ar šo trauksmu tiek galā, mm. kas mm. viņā tur ir mm. radusies. Mm. Uh, bērns uh, izjūta uh, šo te atstumtību, uh, vai arī to es izjūtu atstumtību līdz ar to, vai tādu pamestības <clears throat> sajūtu? Mm, noteikti, ka nē. Es laikam esmu cita personība. <laughs> Es neuzskatu, ka tas ir kaut kas slikts, tas ir kas ir dots. Tas ir tāds mācību materiāls, lai mēs iemācītos jaunas sajūtas un ietu tālāk. Mm. Tādējādi man kā personība tas nav skārs. Man drusku ir grūti bijis vienīgais pieņemt to, ka man nāksies būt stipri atbildīgākai visu atlikušo mūžu daļu varbūt es nevarēšu atslābt. Mm. Nu, mhm. tas ir tas, kas man tikai licies mm. kā mhm. apgrūtinājums. Mm. Bet mhm. atstumtību es neuzskatu. Man ļoti labi atbalsta ģimene. Tādējādi man mamma vienmēr ir sniegusi ļoti lielu atbalstu. Vienmēr brīvdienās man bērnus ir paņēmusi, kad es varēju tādu pilnīgu rehabilitāciju iziet, mm. kad piekdiena, sestdiena, uz svētdienas pusdiena ir mana. Mm Mm. Tādējādi es jūtos vienmēr labi un komfortabli un mm. neko neesmu izjutusi slikti savā dzīvē. Jā, tu esi sieviete, eh, kas ļoti rūpējas par sevi, to, to nevar nepamanīt, <laughs> ja? un kas eh, atļaujas rūpēties par sevi. Jā, eh, ko tu varētu citiem vecākiem ieteikt, novēlēt, <laughs> kas nav tādi, gan jau tu esi visāds vecāks arī redzējusi. Ja. Neaizmirst, ka jāmīl ir sevi, mm. jo ja tu mīli sevi, tu varēsi mīlēt visus apkārtējos. Ja neviens tā parūpēties par tevi nevar kā tikai tu pati par sevi, mm. un kad tu esi iekšā emocionāli sakārtot, un kad tu jūties labi, visi apkārtējie ar tevi var justies labi. Mm. Un viss ir pārvarams, dzīvējot uz priekšu. Jā, šis, esam... jā, gribu teikt, ka šis bērns noteikti man ir iemācījis mīlēt, patiesi mīlēt. Ja mēs skatāmies uz lietām, tad es nevaru, nu, līdz šim varbūt es nezināju, kas ir patiesa mīlestība. Šobrīd tā ir patiesa mīlestība par to, ka mani mīl un kad es varu mīlēt. Mm. Pa īstam. Jā, un jā, kad tu nāc uz vietu, arī kur tu arī redz mīlestību, jā. Eh, kad eh, sastopās, jā, ka šiem eh, speciālistiem nevienam no darbiniekiem mm -mm. nav vienaldzīgs. Nevienam. Ne tavs bērns, mm -mm. ne tu. <laughs> jā. Jā. Jā. Es, es patiesībā, man ir divi bērni, viens bērns mācās, varētu teikt, ļoti labā skolā, otrs mācās cita veida skolā. Un es varētu teikt, ka ar tādu mīlestību, kā pret Edvardu izturās, nu, vajadzētu pamācīties tām elitārām skolām mīlēt bērnus. Visas šīs iestādes, kuras vada Edvardu, kur ir tāda mīlestība pret bērnu, tās elitārās skolas vispār nemāk mīlēt bērnus. Nu, tas būtu jāmācās. Jā. Paldies, Kristīne, par tavu laiku, <laughs> jā, paldies. Par, paldies par tavu prieku un tiešām par pateicīgo sirdi. Uh, Un, Vita, varbūt tavs novēlējums, nu, tu jau daudz pateici, <laughs> bet varbūt vēl kādi vārdi ir noslēgumam. Nu, es jau teiktu to, ko es teicu, un ko Kristīna saka, mīliet savus bērnus, mīliet viņus tādu, kādi viņi ir, un ticiet, ticiet, ka viņi var, ka tas, ko, ko viņi var, nu, tās lietas varbūt koncentrēties uz to, ko viņi var, nevis uz ko viņi, ne, ko viņi nevar, un viņi varēs, viņi daudz izdarīs, tā kā, nu. Jā. Paldies, Vita. Jā, jā, arī par to gribēju vēl ko Var? teikt. Jā, jā, jā, brauši. uh, es pirms tam, pirms kādu laiku strādāju bērnu slimnīcā. Veļas nodaļā es biju vadītāja, un man bija darbinieks puisis ar cerebrālo trieku. Un, kad es aizgāju tur strādāt, man teica, viņš nevar, viņš var tikai tos autiņus saskaitīt, salikt, viņš neko vairāk nevar. Uh, Nu, es, viņam, es viņam saku, tu tiešām nevari, kāpēc tu nevari skaitīt dvieļus, ja tu vari skaitīt autiņus un tā. Es tur nostrādāju astoņus gadus, un viņš man iemācījās visu veļu šķirot un skaitīt, un viņš tur strādā jau tūlīt, viņam būs 20 gadi, viņš var. Un, nu, tā kā Jā. Viņi var un viņi var būt noderīgi. Jā, ticiet, cerēt un mīliet. Ar šiem vārdiem atvadamies no jums, dārgie klausītāji, un uz tikšanos kādā no citiem raidījumiem. Esiet sveitīti! Mm. 3, 2, 1. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos!